บุ๊กทูเจ็ดชูหมายเลขเชลดิฉันนับยายเชล l หนึ่ง สอง สามิงชูสาม ดิฉันนับถึงสาม Jeg tæller til tre. ดิฉันนับต่อไป Jeg tæller videre. สี่ ห้า หก fire fem seks เจ็ด แปด เก้า syv otte, ni. ดิฉันนับ Jeg tæller. คุณนับ Du tæller. เขานับ Han tæller. หนึ่งที่หนึ่ง En. Den første. สองที่สอง 2. Den anden. 3. ที่สาม 3. Den tredje. 4. ที่สี่ 4. Den fjerde. 5. ที่ห้า 5. Den femte. 6. ที่หก 6. Den sjette. 7. ที่ 7. 7. Den syvende. 8. ที่ 8. 8. Den ottende. 9. ที่ 9. 9. Den niende.